бисмиллахи мейірімді және рахматты аллах тағаланың ісіменен баштаймын урматтуу мусулман бир тууган ыйык жума күнүңөр берекелүү болсун жума күнүндө биринчи тилегим аллах табарака ва саламдашуусу болгон жана бейишке кирген ар бир момун мусулмандын саламдашуусу болгон салам менен саламдашам аллах тааланың саламы берекеси тынчтыгы дайым сиздер менен болсун ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату бүгүн ыйык жума күнүндө сиздер менен биргеликте көрүп чыга турган ыйык рамазан айыдан кийинки эмне же болбосо рамазан айыдан алынған сабақтар, урматтуу мусулман агайыны араб шайырлардын бирөөсү ушундай дейт налабу ла ялабу намуту ва айямуна тазхабу биз ойнойбуз бирок өлүм биз менен ойношпойт биз күлөбүз жайнайбыз күндөрүбүз өтөт урматтуу мусулман агайыны күн өтүп баратат рамазан айын қанша күттік еле ыйык рамазан айы да биз менен коштошуп кетти эңсеп күтүп жаткан ыйык орозо да өттү бүгүн орозодон айыт майрамыдан алған сабактар эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің ыйык бір хадисінде рамазан айы шыққан кезде бірінші жума күні момун мусулмандарга жұма намазын окуу үчүн мадинадагы өзүнүн ыйык мечитине келип минбар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам момун мусулмандарга кайрылып хутба окуй турган минбарга кадамын коюп жатып оң бутун биринчи тепкичке койгондо амин дейт экинчи тепкичке койгондон кийин амин дейт үчүнчү тепкичке коет да кайра амин деп мусулмандарга кайрылып жума намазынын хутбасын окуп мусулмандар менен намаз окуп бүткөндөн кийин момун мусулмандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар я расулаллах эй аллахтын элчиси адаттагынан ташкары бүгүн кандайдыр бир сенде мурда көрбөгөн бир нерсени көрдүк ал эмне болду сен биринчи тепкичке оң бутуңду коюп жатып амин дедиң экинчи тепкичке койгондо амин дедиң үч жолу амин дедиң бул үч амин дегендин сырын айтып берчи дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деди биринчи тепкичке бутумду койгон кезде аллах таала тарабынан жабраил периште келип мага ушундай деди я мухаммад эй мухаммад рагима анфу имриин жаа рамазан сумма харадж фалам югфар лах факулту амин хадистин мааниси эй мухаммад рамазан айы келіп бір инсан ошол рамазан айында жашап тұрып, рамазан айында орозо кармап кайрымдуулук иштерди жасап күнөөлөрү кечирилбестен рамазан шыққан кезде да баягындай күнөкөр бойдан қала берген болсо ал тұмшығы менен жерге кірсін, жашоуында жакшы ийгиликке жетпесін бактысыз болсын, ахиретте да Құдайдың азабына дуучар болсын деди мен Жабраилдің тілегіне амин эй аллах ушуну қабыл қылғын дедім экинчи тепкичке бутумду койгон кезде жабраил алейхисалам ушундай деди адрака والديه عند كبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين экинчи амин дегенимдин себеби жабраил периште мага ушундай деди эй мухаммад кимде ким кайсы бир инсан ата энесинин экөөсү тең же алардын бирөөсү каарыган кезде ата энесинин каарыган кезинде жашап туруп ошолорго кызмат кылып ошолордун ыраазыгын алып бейішке кіре албай тұрған болса ал тұмшығы менен жерге кірсін ал жашоонда бактылуу болбосун ал ахиретте дозокко дуучар болсун деп Жабраил айтты мен ага әмин эй аллах ошондой болсун дедим үчүнчү тепкичке бутумду койгон кезде Жабраил алейхисалам рагима анфу имриин тумшугу менен жерге кирсин ман зукирта инда амамаху фалам юсалли алейк сенин атың кимдин астында кимдин алдында аталса саға салам оған инсандар тұрмышында бақтысыз болсын деді факулту, әмин мен ей аллахым бұның тілегін қабыл қыл дедім дейді урматтуу мұсылман бір туған кел ұшыл хадиске терең тоқталалы рамазан жөнінде рамазан айында Хазіреті муфтилер және башқа алымдар рамазандың ұйықтығы жөнінде рамазандың қандай кереметті ай екендігі жөнінде көптеген сөздер болды ошондуктан хадистің бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи тепкичке койгондо рамазан айында жашап туруп күнөөлөрү кечирилбестен рамазан айын өткөзүп жиберген адам бактысыз болсун турмушунда ийгиликке жетпесин ал ахиретте дозокко дуучар болсун дегенге амин деген бул рамазан жөнүндө көп сөз болду биздин бүгүнкү токтоло турган сөзүбүз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи тепкичке бутун койгон кезде Жабраил алейхисалам кимде ким ата екөсінің қарған кезде Жалардың екөсінің біреусі қарып қалған кезде жашап тұрып ошаларға қызмат қылып бейішке керал барса, ал адам тұрмышында бақтысыз болсын деген хадиске тоқталмақшымыз урматтуу мұсылман бір туған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үй хадисте бізге ушундай дейді валидак жаннатук сенің ата сенің ата сен үшін же сен үшін дозоқ жәннатука ин ардайтахума егер ата енеңді разы қылсаң ата енеңе қызмет қылсаң ал сенің бейішің ин ағдабтахума егер алардың ғазабын келтірсең аларға ақ болсаң алардың қызматын қылбасаң алар сенден наразы болса ата енең сенің дозоғың дейді Ұрматты мұсылман бір туған кел пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде таракту деген хадиске тоқталалы мен сіздерге аллаһтың и құраны кәрімін жана өзүмдүн сүннөтүм хадистеримди таштап баратам эгер ошону бекем кармасаңар адашпайсыңар дейт бекем кармасаңар дегенден максат бул курани каримди бекем кармоолу эмес курани каримдеги ичиндеги аллах тааланын буйругун аллах табарак бизге болгон ар бир буйруктарын кыл дегенин кылып аллах таала тыюу салган нерседен алыс болуу урматтуу мусулман бир тууган курани карим көптөгөн хутбаларда айткандай эле бир гана сөөккө окула турган нерсе эмес келиңиз андай боло турган болсо курани каримден исра сүрөсүн ачып siz menen birgelikte bir ayat okup göreli. Bul Kur'an-ı Kerimde İsra suresinde Allah tebaraka ve teala 23. ayatda uşunday deydi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana. İmma yeblughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fela taqul lahumâ uffin ve la tenherhumâ ve kul lahumâ kavlen kerîmâ. واغفر لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Садакаллаху азим. исра сүресі 23. 24. аят. бұл аяттың мәнісі «Ва уақада раббука аллах таала саға раббың сені жаратқан аллах таала саға өкім қылады бұйрық берек «Алла табуду илля ияху бір ғана аллах таалаға сыйынғын аллах тааладан басқаға сыйынба аллах тааланың аллах тағалаға сыйынғаннан кейін құдай тааланың бұйрығын атқарғаннан кейін ата енеңе жақсылық қылғын имма яблуғанна индакал кибар ахадхума екеуісінің біреусі қарған кезде ау киляхума же алардың екеуісіден қарыған кезде фала тақул лахума уффин ата енеңе уф дебегін урматтуу мусулман бир туған, бул аятқа терең көңіл бура тұрған болсақ, аллах табаракы ыйык Құран каримде бізге эмне дейт ата енеңдің экөөсү тең кезде же біреусі бирөөсү кезде аларга фала такуллахума уффин уф деген сөзді айтпагын дейді эмне үчүн Құран кәрімде уф деген сөзді аллах таала келтирип жатат Кейде ата энелер қарып калып өзінің төшегінде жатып қажетіне шыға албай қалса да сен жана мен перзенттери келиндери аларга кызмат кылып жатып ошолордун астын тазалай, тазалай турган болсоң да уф деп жийиркенүүгө укугуң жок дейт аларды эч качан жаман сөз менен кайтарбагын кереметтүү эң жакшы таттуу сөздөрүңдү ата энеңе айткын дейт уахфид ләхума жанаһа зуллу минар рахматы рахматту болгон канатыңды мээримдүүлүк канатыңды ата энеңе төшөгүн дейт уакур раббирхамхума кама раббаяни сагира ата энеңе канаттарыңды төшөп аларга мээримдүүлүк кызмат кылып эле кала бербестен аллах таала уакур раббирхамхума кама раббаяни сагира эй жараткан аллах таала мен ата энем кичинекей кезимде кандай мээримдүүлүк менен чоңойткон болсо жараткан сен да менин ата энеме ошондой мээримдүү болгун деп дуа кылууду унутпагын дейт урматтуу мусулман бир тууган бул ыйык курани каримдин башынан аягына чейин баардык аяттарды окусак көптөгөн аяттарда көптөгөн сүрөлөрдө аллах та таала сени менен мени биз мусулмандарды ата энеге жакшылык кылууга буйрат бирок балдарды дайым ата энеңерге жакшылык кыл деп буйурган аллах таала эй ата энелер балдарыңарды сүйгүлө деген балдарыңарга жакшылык кыл деген аят жок эмне үчүн аллах табаракала биздин ата энебизге бул буйрукту берсе да бербесе да ата энелердин жүрөгүн биз үчүн мээримге толгон алар колундагы белиндеги күчүн биздин келечегибиз үчүн арнагандан кийин каарыган кезде алар кыйналып калбасын каарыган кезде алар жаш баладай болуп биздин жакшы сөзүбүзгө жакшы кызматыбызга муктаж болуп калат ошондуктан аллах таала бул аятты эскертип ей мұсылман егер иманды болсаң құдайдың жалғыздығына ишенсең бұл құран кәрімді менің кітебім аллахтың түшірген рамазан айында түшірген үй кітебі деп біле тұрған болсаң құранға амал қылғын құранды аллах Таала өзіге сыйынудан кейін ата енеңе жақсылық қылғын ата енеңе жаман сөзді айтпағын деген бұйрықтары Ұрматты мұсылман бір туған ошондуктан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саллам өзінің хадисінде кимде ким ата кезінде каарыган кезинде жашап туруп алардын экөөсүнүн же бирөөсүнүн каарыган кезинде бул дүйнөдө жашап туруп ошолордун кызматын кылып ошолордун батасын алып ыраазылыгын алып бейишке кире албай турган болсо ал турмушунда бактысыз болсун ал адам тумшугу менен дозокко жерге кирсин дейт урматтуу мусулман бир тууган ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ый хадисинде "Ал жаннату тахта ақдамил уммахат, беш энелердин бутунун астында дейт. Энелердин бутунун астында беш дегени энелердин кызматын кылып, энелердин разылыгын алып бешке гана киресин дейт. урматтуу мусулман бир тууган бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде токтоло бербестен, пайгамбардан мурдагы пайгамбарларга да терең көңүл буралы. Мисалы калганда Муса пайгамбар, Муса алейхи салам күндөрдүн биринде Аллах Таалага "Я Рабб, уриду ана арифа рафиқи фил жанна Эй жаратқан аллах бейіште мен пайғамбармын бирок мени менен бирге боло турган бейиштеги менин досумду билгим келет аллахым мага ошону билдиргин деп аллах таалага жалбарып муса пайгамбар дуа кылганда аллах таарга ушундай дейт Эй муса аллах таала муса пайгамбарга вахий кылып эй муса сенин астыңдан азыр биринчи өтүп барган инсан бейиштеги сенин шеригиң бейиштеги сенин жакын досуң болот дейт муса пайгамбар бир аз күтүп тургандан кийин жаныдан бир киши өтүп барат өтіп кеткенде ошол киши бул менин бейиштеги бирге боло турган инсан экен деп бул эмне кызмат менен кандай кылган жакшылык сооп иштер менен бейиште менин даражамда мени менен бирге болот экен деп муса пайгамбар жанагы адамдын артынан аңдып барганда бул бир аз жол жүрүп бир алачыкка кирет ал алачыкка киргенде каарыган бир кемпирдин отурганын көрөт жанагы киши келип өзү менен алып келген этин боорун кууруп аны энесинин алдына коюп баяғы кемпірге жедіріп аның қолын ұқалап, бұтын ұқалап, енесін қаншалаған қызматтарын қылып бетін жуып қолын жуып андан кейін енесінің батасын алады енесі аллах барға қолын көтеріп баласына бата қылғаннан кейін жанағы үйден шыққанды барлығын Муса пайғамбар қарап тұрады шыққаннан кейін жанағы жігіттен сұрайды бұл отырған кемпір кім болады бұға емне мұншалық қызмат қыласын, қолдарын ұқаладың, бұттарын ұқаладың, тамағын бердің бұл кім дейді дегенде бұл кемпір менің енем болады дейді енең саға не деп бата қылды дегенде жаңағы жігіт айтады енеме мен дайыма тамақ алып келген кезде енемдің қызматын қылған кезде енемдің бұтын уқалаған кезде енем дайым қолын көтеріп аллах табарака тағала ушундай дуа қылады дейді Аллахумма Аллахумма ибни Муса ибн Имран фил жанна. Ей Аллахым, менің баламды бейіште Имрандың баласы Муса пайғамбармен пайғамбар менен бірге қылғын деп бата қылады дейді. Ошондо Муса пайғамбардың көздерінен мөлтүрөгөн жаш эй эй жігіт" дейді. "Сүйінші бергин аллах таала енеңдің тілегін қабыл қылды мен Муса пайғамбар боламын дейді аллах табарака тағаладан жалбарып сұрап менің бейіштегі шерігім кім болады дегенде аллах Таала астыңнан бірінші өткен адам болады деді мен артыңнан ершіп келдім көрдім мына енеңнің батасын аллах Таала қабыл қылып тұр құдай бұйырса бейіштегі менің ең жақын досым сен боласың дейді ұрматты мұсылман бір туған ошондуктан жаңағы аятқа тоқтала тұрған болсақ әндәка аллах тағала баракатала ата сенің астыңда сенің қолыңда қарыған кезде дейді сенің қолыңда қарыған кезде деген себебі сенің алдыңда дегені сенің алдыңда алар дайыма байлап қойған жоқ егер ата енеңді ата ене қатары сыйлап тұрған болсаң ата енеңді мейман қатары үйіңе келген қонақ қатары сыйлағын келген қонақ көпке шейін тұрбайды ал азбы көппі қонақтың келген қонақтың кетуісі бар ошондуктан урматтуу мусулман ағайыны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде кімде кім қиямат күніне аллахтың жалғыздығына ішене тұрған болса ал қонағын сыйласын дейді егер сен бүгін ата ене қатары сыйлай алмай тұрған болсаң бүгінгі қарыған ата енеңді қонақ қатары сыйлағын ал келген қонақтың кетерісі бар құрметті мұсылман бір туған аллах ыйык жума күнүндө бизди угуучу пенделерден кылып ушундай уккан курани пай аллах табарак тааlanын болгон буйругу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерине амал кылып ата энебизге кызмат кылып ошолордун алкыш батасын алып бейишке кіруді аллах табарак баардыгыбызга насип этсин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату аллахтын саламы берекеси тынчтыгы дайым сиздер болсын.